Откако ги примивме простум, божествените свети, пречисти, безсмртни, небесни, животворни, страшни Христови тајни, достојно да му благодариме на Господа. Господи, помилуј. Заштити, спаси, помилуј и зачувај на Боже со Твојата благодат. Господи, просувајќи цел ден, совршен, свет, мирен и безгрешен, самите себе ден со друг и силот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Зашто Ти си осветување наше, и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш, и во сите векови. Амин. Во мир да излеземе, О име ми Господи, на Господа да се помолиме, Господи. Господи, Ти кој ги благословуваш оние што те благословуваат и ги осветуваш оние што на Тебе се надеваат, спаси го својот народ и благослови от Твоето наследство. Полнота на Твоята црква запазија, освети ги оние што го љубат благолепието на Твојот дом. Прослави ги со Твоята божествена сила и нас што во Тебе се надеваме не не остави. Дарувај му мир на Твојот свет на црквите Твои на свещениците, на благочестивите и православни христијани на сите луѓе Твои. Зашто секој добро давање, секој совршен дар од озгора слегува од Тебе, Отецот на светлината. И Тебе слава и благодарност и поклонение Ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Буди мја Господ, soberano, omnie ido viecam. на Господа да се помолиме. Господи, Благослов Благословот Господов да дојде на вас, преку Неговата благодат и човеколюбие сега и секогаш и во сите векови. Слава Ти, Христе Боже, надеж наша слава Ти. Слава ти Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуй. Високо преосветени, владико свети, благослови. Христос, вистинскиот наш Бог, помолите на Свата Пресвета, Пречиста Мајка, Свете Славни, Сефални апостоли, По молитвите на нашите равнопостолни учители и просветители Кирил и Методи и нивните ученици Климент и Наумо Охридските чудотворци, по молитвите на светите маченици, на светите 15 и свещено маченици, на светите маченици Леонти, Димитри и Анастасија, по молитвите на светите оци наши Николај, архиепископ Мириликијски чудотворец и Григорий Паламе, Солунскиот архиепископ и чудотворец, по молитвите на преподобните оци наши Григори Григоријатски Теофил Струмички исповедникот, по молитвите на светите богоци Јакимјана и сите свети на да непомилува и спаси како еден благ и човек любив Бог. По молитвите на светите оци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас.